wai Aisha ta je ta ɗaibo wasu ayyuka gon oga. Ya juya. A dole ba don taso ba Aisha ta miƙe tsaye, amma fa ta saurari ƙarshen zancen Balaraba. Ni ɗin nan da kika ganni duk yawan abubuwan da na mallaka, hatta mota da nake hawa, ban same su ba sai ta hanyar wannan. Aisha ta tarbe ta da doguwa hararar da ya tilasta wa Balaraba ta yau bakinta linzami. Aisha ta rusuna a gaban teburin tana buga shi a hankali tana magana da kakkausan murya. Balaraba, duk abin da kike min sha'awar na tara na daga dukiya, wata rana idan na yi haƙuri zan same shi ko ba nan gidan duniya ba. Mutunci na fa. Idan guguwar son tara abin duniya ya ɗebe ni, hannu tambaɗar da shi na yi asarar da ba zan taɓa mayarwa ba, don haka na yarda na kare mutunci da ‘yanci na kuma zamana cikin rufin asiri ya feye min wannan kyalkyal banzan. Tana nuni da ofishin guda. Lullubinta ta gyara ta fita yayin da balaraba aka yi shiru ta rasa bakin magana. Ita kan ba ta taɓa ganin mace da abin duniya bai ɗaɗa ta da ƙasa ba irin wannan talika Aisha. Mace mai kyawun sura irin wadda maza ke marmari, amma san maza ba su ma ishe ta kallo ba bale abin hannunsu? ita dai ta yadda ta yi amfani da ɗan abin da take samu daga guminta wanda a ganin balaraba ci gaban zamani ya wuce takurawa kai. Wai Aisha wace irin mace ce da take son takurawa rayuwarta? Abin da balaraba ke maimaitawa a zuciyarta kenan. Aisha ba fara ce sol ba, ba kuma za ka taɓa kamanta ta da baƙaƙen mata ba. Jikinta kalar chocolate ne ‘yar kimanin shekaru ashirin da bakwai a duniya. Tana da jiki mai taushen fata irin na matan da suka amsa sunansu. Baiwa ce daga rabu, don kuwa Aisha ba ta taɓa zuwa a kwele mata jikinta ko ta shafa wani man da zai mata bilicin ba da sunan wai na zama baturiya. Aisha na da yayyukan bakin gashin kai siɗif wanda ya kwanta likimo a bayan wuyanta. Siffar jikin Aisha dirarre ne, kwarkwasa da yanga wanda ya zama sirrin Aisha ita kaɗai don sai ta kaɗai ta take abinta, san ba ta yadda ta bayyanar da ƙawar jikinta ga wani ƙato. Kana shaida kyau da baiwar Aisha ne idan ka dubi wuraren da shari'a ta baiwa mace damar bayyanarwa, wato fuska ta da tafukan hannayenta. sai dai duk ɓoye-ɓoyen da wannan mace ‘yar baiwa ke yi don ta tsira da mutuncinta na ‘ya mace ba ta tsira daga leƙe-leƙen shugaban kamfanin da take wa aiki ba, wato Alhaji Kuda. Tuni na mamaji sarkin mata shaiɗan ya haska masa sirrin da Aisha take ɓoyewa duk da cewar Alhaji Kuda ya san Aisha ba irin tambaɗaɗɗun matan da ya saba sakawa a ragaya ba ne, sai dai don nacin bai saduda ba kusan duk wayewar gari sai ya nemi ganin ta ofishinsa. A nan ne yakan yi ƙoƙari ya yaudare ta ya cusa mata ra'ayinsa na sakarci. Amma ina, Aisha ta ce sam sama ta yi wa yaro nisa. Saboda yau kusan shekara guda kenan ɗan kaɗafin yana bibiya bai sami kanta ba, bai kuma haƙura ba, sai ma ya kasance a duk lokacin da aka tashi ciyar da ma'aikatar kamfanin gaba sunan Aisha kan zo a sahun gaba, duk domin ya cimma bakar aniyarsa a kanta. Ranta ɓace ta ma ofishin ƙuda, ƙirjinta ya riƙa bugawa pat pat zulumi ya mamaye ta. Idan har irin cin zarafin da basar da ƙuda da take yi a ‘yan kwanakin nan da kuma mugayen maganganun da ta caɓa masa sun yi masa ciyo, to yana iya ɗaukar mataki a kanta. Ta dai sallama cikin fargaba aka ce ta shigo, ta shiga, ya san ita ce, nan da nan ya tsagaita da aikin yana mai mata ƙyar da ido. A, Aisha an izo? Yana murmushi ya nuna mata kujera. Bismillah Aisha zauna mana. A dangwale ta zauna Ko zama bata kammala ba sai ya tura mata envelope ɗin gabanta. Ras kirjinta ya harba, yawun bakinta yana shirin ɗaukewa. Shi kenan ta faru ta ƙare wai an yi wa mai zane ɗaya sata. Yanzu don rashin imani kuda zai rabata ta da aikinta? Lalle zai saka ta cikin matsaloli, ita kuma shirye take ta ba shi haƙuri, ba ta isa zama babu aikin yi ba. idan aka yi la'akari da nauye-nauyen da ke kanta. Wannan shi ne abin da ta raya a zuciyarta, ya yi juyi a kujerar, Aisha, ki warware takardar mana ki gani. da janyo envelope ɗin cikin rashin kuzari ta warware, ga mamakinta, sunanta ne ɓaro-ɓaro wai an ciyar da ita gaba daga mukaminta zuwa mukami na gaba, yanzu ita ce ta hannun daman oga wato sakatariyarsa. A nan ne Aisha ta soma tunanin shin ko dai dama kuda gwada ta yake yi ya ga zurfin hankalinta da irin kamilancinta? Ko da yake a zuciyarta tana shakku kan manufar wannan promotion da aka yi mata, musamman idan ta yi la'akari da irin matan da ta samu a wannan waje waɗanda suka fi ta daɗewa da gogewa a kan aiki. Don me kuda bai yi tunanin ciyar da su gaba ba sai ita. Mm-hmm. Yana ɗan murmushi ya ce da ita, Aisha, a ai baki karanta takardar kin ga abin da ta ƙunsa ba. Ta yi ajiyar zuciya bayan ta dawo daga tunanin da ta lula. Sai ta shiga karatu tiryan-tiryan. A cikin takardar an ba ta tabbacin mukamin nata ya soma aiki ne nan take. A hankali ta mayar da wasiƙa ta naɗe ta miƙe za ta fita. Nana, ya kira sunanta. da ɗan juya suka haɗa ido. Sai ta yi saurin kawar da ganin ta gefe saboda ta karanto wasu saƙonni na fitsara a ƙwayar idon ƙuda. Ba yi godiya ba, ko dai baki ki yaba da kyautar ba ne. Cikin faɗuwar gaba ta ɗan rankwafa da kanta kaɗan bisa teburin cikin murmushi a karo na farko da ya ga bayyana kyawun haƙoranta tun sa'ad da ya so sa ma da lana gode Allah ya ƙara girma. Cikin natsuwa ta kewaye shi ta fice. Su guda aka haɗe yawo ƙut, ya lula cikin tunani, shi tun da yake hulɗa da mata ya sha shan wahala kan wasu matan daga bisani ya shawo kansu da ƙyar, amma bai taɓa karo da macen da ta tafi da zuciyarsa kuma ta yi masa ƙememe take gasa masa ya a hannu irin Aisha ba. Shi a ganinsa ya kai matsayin da za a ce ya yi wa macen magana ɗaya tak ta amsa ba tare da ta ja masa aji ba. Kuɗi fa su ne rayuwa a yau, ya mallake su tsaba su da su yake amfani wajen sai mutuncin 'yan mata da zaurawa da matan da ya zaɓa a waje kuwa ofishinsa. Ashe idan kuɗi suna da magani tila su sai masa ‘yancin Aisha. Tunanin da ya tafi da shi gida kenan.